บุ๊กทู เจ็ดสิบหกเซปตินสเดชมต์เชชเหตุผลบางประการสองคาปกริสต์ดทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับโคเดลเนเตเยผมไม่สบายครับ Aš sirgau. ผมไม่ได้มาเพราะไม่สบายครับ Aš neatėjau, nes sirgau. ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับ Kodėl ji neatėjo? เธอเหนื่อยครับ Ji buvo pavargusi. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยครับ ji netėjo, nes buvo pavargusi. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะครับ kodėl jis netėjo เขาไม่มีอารมณ์ครับ jis neturėjo noro nenorėjo เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ jis netėjo nes neturėjo noro nenorėjo ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะครับก o d ด l jūs n e t ė j o t รถของเราเสียครับ m ู s อ automobilis s u g e s เราไม่ได้มา เพราะรถเราเสียครับ m ม s n e t ė ย o m e nes mūsų a u t o m o b i l เ s s u g e s ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาครับ kodėl žmonės netėjo พวกเขาพลาดรถไฟครับ jie pavėlavo nespėjo į traukinį พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟครับ jie netėjo nes pavėlavo į traukinį ทำไมคุณถึงไม่มาครับ kodėl tu netėjai ผมไม่ได้รับอนุญาต Man ne l e d ูผมไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต a ช n e t ิ j ย u nes man neleido.